Արցախի հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում այսօր լրատվականի գլխավոր թողարկումն է խոսափողի մոտ Անի Մանգասարյանը։ Նախ օրվանորությունների մասին համարոտ։ Յակոմինսկի խմբի համանախագահները կոչ են արել կողմերին կատարել ստանցնած պարտավորությունները։ Հրադադարի ռեժիմը մինչ օրս պահպանվում է զենքի ուժի շնորհիվ։ Ալիևի կոկորտին է մնացել հերոսական Արցախը։ Կապիտալ շինարարության ուղությամբ հադրութի շրջանում զգալի աշխատանքներ են կատարվել։ Շաումյանի շրջանի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնում ներկայացվում են նաև կիրառական արվեստի նմուշներ։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը ցավակցական հերագիր է հղել Ռուսաստանի նախագահին։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները Բաքվում եւ Երևանում տեղի ունեցած հանդիպումներից հետո հանդես են եկել հայտարարությամբ։ Իգոր Պոպովը Ստեփան Վիսկոնտին եւ Անդրեյ Շոֆերը ԵՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպարշիկի հետ միասին փետրվարի 7-ին Բաքվում հանդիպել են նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ, իսկ փետրվարի 9-ին Երևանում Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ։ Երկու մայրաքաղաքներում նրանք նաեւ խորհրդակցություններ են անցկացրել արտաքին գործերի նախարարների հետ։ Համանախագահները դե ֆակտո ՆԱՏՕ իշխանությունների հետ հանդիպելու նպատակով 9-ից 11-ը նաև այցելել են Լեռնային Ղարաբաղ։ Նրանք այցելել են Կովսական, Սանասար, Ակնա, Բերձոր եւ Խարվաճար։ Համանախագահներն են գծել են 2017 թվականի հոկտեմբերին Ժնևի, ինչպես նաև նախորդ գագաթնաժողովների մասնավորապես Վիեննայում եւ Սանկտ Պետերբուրգում ընթացքում կողմերի ստանձնած բոլոր պարտավորությունների բարեխղճորեն կատարման կարևորությունը նշվում է հայտարարության մեջ։ Միջնորդները խորը մտահոգություն են հայտնել շփ մշակման գծում վերջին զոհի կապակցությամբ եւ կոչ արել կողմերին լրացուցիչ քայլեր ձեռնարկել լարվածության նվազեցման եւ հրադադարի պահպանման համար ինչպես համաձայնեցվել էր Ժնևում։ Միջնորդները նաև կոչ են արել կողմերին ձեռնպահ մնալ բորբոքային հայտարարություններից եւ սադրիչ գործողություններից։ Համանախագահները կրկին հայտարարում են Հելինսկյան ակտի հիմնական սկզբունքների հիման վրա՝ ներառյալ ուժի չկիրառումը, տարածքային ամբողջականությունը եւ ազգերի ինքնորոշման հավասար իրավունքները, հակամարտության խաղ լուծում գտնելու համար կողմերին օգնելու իրենց պատրաստակամության մասին։ Համանախագահները ողջունել են կողմերի ինտենսիվ բանակցությունները շարունակելու արտադրությունը հաշվի առնելով ներկայիս ընտրական շրջանը, ասվում է հայտարարության մեջ։ Արցախի պաշտպանության նախարար պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևո Մնացականյանը բացառիկ հարցազրույց է տվել News.am գործակալությանը։ Պատասխանելով շփման գծում տիրող իրավիճակի մասին հարցին նախարարը մասնավորապես նշել է ոչ պատերազմի, ոչ խաղաղության, ոչ կայունության, ոչ էլ լարվածության վիճակ է։ Այդպիսին էր իրավիճակը 2017 թվականին նույնը շարունակվում է նաև այսօր։ Վերջին շրջանում հակառակորդն ավելի շատ հրաձգային զենք է օգտագործում, բայց նախկինում եղել են ականանետերի եւ հրետանու օգտագործման դեպքեր։ Հակառակորդի պահվածքը վկայում է, որ հրադադարի ռեժիմի պահպանման հայտարարություններն արվում են բացառապես ուշադրություն շեղելու համար։ Ասում են պատրաստ են պահպանել ռեժիմը, իսկ իրականում հակառակն են անում։ Յակոմինսկի խմբի համանախագահների Ստեփանակերտ կատարած այցի ընթացքում մենք ներկայացրել ենք տեսադիտարկման մեր համակարգի հնարավորությունները եւ ռեժիմի իրական խախտողի մասին տեղեկությունները։ Մենք նախկինում էլ միշտ պատրաստակամություն ենք հայտնել աջակցել աջակցել միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմների ներդրմանը։ Որպես Արցախի պաշտպանության նախարար եւ պաշտպանության բանակի հրամանատար, ես ՀԱԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպրշիկի հետ առաջին հանդիպման ժամանակ էլ ասել եմ այդ մասին եւ մնում եմ իմ կարծիքին։ Պարոն դեսպանը համաձայն է, որ մեխանիզմներն անհրաժեշտ է ներդնել, թե որքանով հնարավոր կլինի հասնել երկու հարցերի կատարմանը, ցույց կտա ժամանակը։ Արցախի պետական համալսարանում այսօր Ղարաբաղյան շարժման ակտիվիստներն ուսանողների առաջ հանդես են եկել դասախոսություններով։ Մայր բուհի գիտական եւ միջազգային համագործակցության գծո պրոռեկտոր Ղարաբաղյան շարժման 30-ամյակի կապակցությամբ համալսարանում կազմակերպվող տոնակատարության եւ միջոցառումների անցկացման աշխատանքները համակարգող հանձնաժողովի համանախագահ Վալերի Ավանեսյանն ասել է, որ դասախոսությունների նպատակն է ուսանողությանը ներկայացնել Ղարաբաղյան ազգային ազատագրական շարժման իրադարձություններն ու դեպքերը։ Խոս Խոսելով անցած 30 տարիների ձեռքբերումների եւ կորուստների մասին, նա մասնավորապես ասել է. այսօր նկատելի առաջընթաց կա Արցախի տնտեսական, քաղաքական, կրթական եւ այլ ոլորտներում։ Ղարաբաղյան շարժումն անշուշտ ունեցավ մեծ ու դրական նշանակություն։ Մենք ձեռք բերեցինք անկախություն, որն ավաղ թանկ կորուստների մեծ զրկանքների գնով նվաճվեց։ Ակնհայտ է, որ հրադադարի պահպանման վերաբերյալ Յակոմինսկի խմբի հայտարարությունները Ադրբեջանին են հասցեագրված։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության падգամավոր Վահրամ Բաղդասարյանը։ Նրա խոսքով ադրբեջանական կողմն անում է ամեն հնարավոր բան Ղարաբաղյան կարգավորման բանակցային գործընթացի վարկաբեկման համար եւ համանախագահները դա շատ լավ հասկանում են։ Մենք վերջապես պետք է ներդնենք հրադադարի ռեժիմի վերահսկման այդ մեխանիզմները եւ տեխնիկական միջոցները, սակայն ադրբեջանական կողմը դրանում հետաքրքրված չէ չէ, նշել է Բաղդասարյանը։ Միևնույն ժամանակ նրա խոսքով հայկական կողմը բազմից սպահանջել է կոնկրետ նշել հակամարտության գոտում այս կամ այն միջադեպի մեղավոր կողմին, սակայն Մինսկի խմբի համանախագահները փորձում են խուսափել դրանից, ինչը ըստ Բաղդասարյանի նպաստում է հակամարտության սերման։ Սա Ալիևի հերթական անլրջությունն է, որը ոչ մի կերպ չի կարելի համարել, որ այն պատերազմ սկսելու մասին հայտարարություն է։ Նման կարծիք է հայտնել Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի падգամավոր Շիրակ Թորոսյանը, անդրադառնալով Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հայտարարությանը, թե ադրբեջանցիները պետք է աստիճանաբար մոտենան իրենց պատմական հողեր Երևան վերադառնալու վերաբերյալ իրենց ռազմավարական նպատակին։ Ալիևն այս թեմայով առաջին անգամ չէ, որ խոսում է, մի քանի անգամ բարձրաձայնել է Երևանի եւ ընդհանրապես Հայաստանի տարածքների մասին։ Ես մի կողմից խելահեղություն եմ համարում նման հայտարարությունները, որովհետեւ քիչ թե շատ դրամաբանող մարդն իրեն թույլ չի տա նման արտահայտություններ անել։ Մյուս կողմից դա գնահատում եմ որպես ալեկոծ ծովում փրփուրներից կախվող մարդու վարկագից, ով արդեն սպառել է այն հողորտանքների ապաշարը, որ հնարավոր է ունենալ, եւ հիմա եկել է հասել մեր մայրաքաղաքին, ասել է Թորոսյանը։ Նա նշել է, որ Ալիևի այս անգամվա հայտարարությունը կարելի է կապել Ադրբեջանում սկսվող նախընտրական քարոզարշավի հետ։ Շիրակ Թորոսյանի խոսքով ի վերջո այսօր Ալիևի խնդիրն Արցախի հանրապետության հետ է։ Ալիևի կոկորտին է մնացել հերոսական Արցախն իր բանակով, ժողովրդով, ամուր կայուն սահմաններով, ասել է նա։ Թորոսյանի խոսքով իհարկե երազանքը վատ բան չէ, քաղաքական պետական գործ չի համար եւ նույնիսկ անհրաժեշտ է, որպես տեսլական իր ընտրողին հանրությանը կերակրելու միջոց։

Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը հերքում է ադրբեջանական լրատվամիջոցների տարածած տեղեկությունները իբր հայկական զինված ուժերի կողմից Ղազախի հատվածում հայ-ադրբեջանական սահման անցնելու եւ դիվերսիոն ներթափանցման փորձ ձեռնարկելու մասին։ Նշենք, որ ադրբեջանական ապա լրատվական գործակալությունը հրապարակել է խոցված ՈՒԱԶ-ի տեսանյութը, որում ակնհայտ երևում է, որ ՈՒԱԶ-ը ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության սև համարանիշով է, այլ ունի սպիտակ համարանիշ։ Հադրութի շրջանում 2017 թվականի կապիտալ շինարարության ուղղության կատարված աշխատանքները տեսանելի են։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում էր արտասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Ինչպես տեղեկացանք հադրութի վարչակազմի աշխատակազմի քաղաքաշինության եւ տեղական ինքնակառավարման բաժնի վարիչ Արծիվիկ Մարիյանից, Շրջանում կատարվել է շուրջ 1 միլիարդ 114 միլիոն 76 հազար դրամի շինարարական վերանորոգման աշխատանքներ։ Կարևորելով բնակարանային շինարարության անհրաժեշտությունը ու բազմազավակ զոհված ազատամարտիկների ընտանիքների եւ այլ սոցիալական խմբերին պատկանող ընտանիքներին տների կառուցման եւ վերանորոգման ուղղությամբ կատարված աշխատանքները եւս տեսանելի են, որի համար ծախսվել է շուրջ 367 միլիոն 302 հազար դրամ։ Ընթացքի մեջ են 30 բնակելի տան կառուցման եւ վերանորոգման աշխատանքներ։ Կարիքավոր ընտանիքների բնակարանների տանիքների վերանորոգման եւ այլ աշխատանքների համար Քննությունների տրամադրման նպատակով տրամադրվել է շուրջ 146 միլիոն 646 հազար դրամ։ Կուրսյան բնակավարում կատարվել է 97 միլիոն 203 հազար դրամի աշխատանքներ, հասարակական եւ վարչական նշանակության օբյեկտների շինարարության վրա ծախսվել է 112 միլիոն 200 հազար դրամ։ Դրամատականման եւ ռոկման ոլորտի շրջանակներում աշխատանքներ են տարվել Հադրուս քաղաքի, Թավասեր համայնքի ներքին ջրատար ցանցերի վերակառուցման վրա։ Ավտոճանապարհների վերանորոգման եւ վերակառուցման ու պահպանման համար ծախսվել է 263 3 միլիոն դրամ։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Շահումյանի շրջանի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնում ներկայացվում են կիրառական արվեստի նմուշներ։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում էր արտասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանը։ Կենտրոնի շրջանակներում ի թիվս այլ խմբակների գործում են ասեղնագործության, հմուտ ձեռքերի եւ հելունագործության խմբակներ։ Ինքս հելյունով տարբեր առարկաներ պատրաստում եմ, քանի որ պատրաստման տեխնոլոգիան բարդ չէ եւ վստահ եմ, որ երեխաներն իրենք էլ արագ կարող են սովորել ու աշխատել։ Սկսել եմ հասարակական հիմունքներով պարապել հելունագործության խմբակ։ Մեծ զրույցում նշեց կենտրոն Պուակի տնօրեն Նելի Դանիելյանը։ Մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնի շրջանակներում հմուտ ձեռքերի խմբակ գործում է Եղեգնուտ համայնքում, սակայն կենտրոնի տնօրենը քարվաճառում է հետաքրքրված երեխաներին, սովորեցնում է աշխատել տարբեր նյութերի հետ։ Առաջիկայում ծրագրում ենք աշխատել սառը ճենապակի կոչվող նյութով եւ քարվաճառի ազատագրման տարեդարձի արդիվ պատրաստել կրծքազարդեր։ Եթե երեխաներին հետաքրքրի նյութը, հետագայում էլ դրանով կաշխատենք։ Նշեց մեր զրուցակիցն ու հավելեց, որ այս պահին կենտրոնում իրականացվում է նաև նկարչություն փայտի վրա։ Տեղեկացնենք, որ նշված խմբակներից բացի կենտրոնում գործում են նաև ձեռագործության, նկարչության, ժամանակակից բարի եւ օտար լեզվի խմբակներ։ Այս տարվա հունվար ամսից կենտրոնում հասարակական հիմքերով գործում է ժամանակակից բարի խմբակ, տեղեկացրեց մեր զրուցակիցը։ Հիշեցնենք, որ Շահումյանի շրջանի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնը գործում է 2012 թվականի դեկտեմբերից։ Կենտրոնը նպատակ ունի օգտակար եւ հետաքրքիր ժամանց ապահովել դպրոցականների համար, օգնել նրանց հմտություններ ձեռք բերել, ինչպես նաեւ աջակցել հետագա մասնագիտական կողմնորոշման հարցում։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը ցավակցական հերագիր է հղել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինին մերձ Մոսկովյան Ռամենսկի շրջանում Սարատովյան ավիաուղիներին պատկանող ուղևորատար ինքնաթիռի կորցաման կապակցությամբ, որը բազմաթիվ մարդկային զոհերի պատճառ է դարձել։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ցավակցական հերագրում ասվում է. Հայաստանում ցնցված են այդ ողբերգությունից մենք անկեղծորեն կարեկցում ենք եւ կիսում բոլոր այն մարդկանց վիշտը, ովքեր կորցրել են իրենց հարազատներին մտեր մտերիմներին ու բարեկամներին։ Ընթունեք խորին ցավակցություններ ամբողջ հայ ժողովրդից եւ անձամբ ինձնից, ասված է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ցավակցական հերագրում։ Նախնական տվյալներով ան 148 ինքնաթիռը մերձ Մոսկվայում վթարի է ենթարկվել շարժիչներից մեկի խափանման եւ հետեված պայթյունի հետևանքով։ Հիշեցնենք, որ Կիրակի օրը մերձ Մոսկվայի Ռամենսկի շրջանում վթարի էր ենթարկվել Դոմոդեդովո Օրսկ չվերթն իրականացնող ինքնաթիռը։ Ինքնաթիռում 71 մարդ է եղել, ոչ ոք կենթանի չի մնացել։ Հայկական միջօրեական Պոլսո Պատրիարքարանում ստեղծված իրավիճակը Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը կքննարկի փետրվարի 20-ին։ Հիշեցնենք, որ Պոլսո հայոց Պատրիարքարանն ավելի վաղ հայտարարություն է տարածել, որ հաշվի առնելով Ստամբուլի նահանգապետարանի նամակը, որում շեշտվել է, թե պետությունը փոխպատրիարք է շարունակում ճանաչել arczepiskopos Արամ Աթեշյանին եւ անօրինական համարում arczepiskopos Բեչքյանի ընտրություններն ու նրա կայացրած որոշումները շեշտել է, որտեղի ունեցել կրոնական ժողովի հոկտեմբերի նիստ։ Նիստում որոշում է կայացվել հետ վերադառնալ 2010 թվականի իրավիճակին, երբ իշխանությունների կողմից փոխպատրիարք է նշանակվել arczepiskopos Արամ Աթեշյանը, այսինքն Պոլսո հայոց փոխպատրիարքի պարտականությունները շարունակելու է կատարել arczepiskopos Արամ Աթեշյանը։ Նշվում է, որ նախորդ տարի պատրիարքի տեղապահ ընտրված arczepiskopos Բեկչյանը չի մասնակցել ժողովին, բանավոր հայտնելով իր հրաժարականի մասին։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամացություն օրվա երկրորդ կեսին անձրև։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավարեմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 2-ից 5, ցերեկը 9-ից 14 աստիճան տաքություն։